выпаў і расстаў кастрычніцкі снег, а міця по-ранейшаму ходзіць у лес. Цяпер пазялёнкі самыя познія апошнія грыбы восені. Дзіўныя гэтыя нехлямяжыя на выгляд грыбы пачынаюць расці тады, калі жыццё замірае. Бярозай клён трапечуць жоўтым лістом, а паўнапраўным гаспадаром лесу адчувае сябе адзін дзяцел, які спакойна выдзёўвае <laughs> казюрак з іх нябачных сховішчаў. Якраз у такую халаднечу і слату зялёнкі набіраюцца моцы, каб вытыркнуцца на бязгнойных сыпучых як прысак лясных жаўтапёсах. У гэты пахмурны дзень міця прыйшоў, каб развітацца з лесам. Зялёна камаль не было. Трапіўшы у знаёмы сасоннік, Ён застыў здзіўлены. На галінах маладой хвойкі вісела нешта белае. У першую хвіліну міця падумаў, што гэта снег. Але раніца была цёплая імжыстая. Між дрэў слаўся туман, хлопец падышоў бліжэй, і ўбачыў на хвойцы газету. Ён зняў яе. Газета была савецкая. Святочны лістапада ускінуў муруміцю перахапіла дыханне, пацямнела ў вачах. Высока, высока ў небе плыў самалёт з пяціканечнымі зоркамі на крылах. У самалёце быў лётчык чалавек, А я на ў яго дома маці, браты, сёстры або дзеці. Ён ляцеў праз ноч і фронт. Яго маглі збіць, і ніхто ніхто не ведаў бы, дзе яго магіла, але ён ляцеў, вёз не бомбы. А вось гэтыя газеты, каб людзі, якія засталіся тут пад немцам, ведалі, што Масква жыве, трымаецца хоць вораг под самымі яе сценамі хацеў лётчык скінуць газеты над мястэчкам рассыпаў на лес на верасы ноччу ў тумане цяжка правильно разлічыць колькі захапіў вораг гарадоў мястэчкаў і колькі трэба самалётаў каб развесці па іх газеты і ці ўсе лётчыкі вернуцца назад Меця прачытаў газету всю ад пачатку до конца. Знайшоў яшчэ некалькі, схаваў кошык. Тут жа па верасе валяліся невялікія чырвоныя лісткі, надрукаваныя па-нямецку. Прабегшы позіркам тэкст Меця зразумеў, што гэта, лістоўкі для нямецкіх салдат і афіцераў. Адзін лісток паклаў кішэню, дома са слоўнікам цікава прачытаць кароткі асенні дзень канчаўся зміцевых вачэй у дзень гэты як бы спала нейкая пеляна знаёмыя зведаныя рэчы станавіліся на ранейшае месца лес быў той самы знаёмы да дробязей яго толькі пакалечыла вайна летом у ліпені нямецкія лётчыкі гасились сюды у сасоннік бомбы, думаючы, што тут войскі. Мноства варонак засталося па лесе вялікіх і малых. Па краях іх жаўцеў пясок, вісела аголенае карэнне дрэў, кругом валялася пакарэжаная бляха ад стабілізатараў бомб. Былі ў лесе акопы, але іх пакапалі пазней у жніўні кавалерыйская часть займала тут оборону и яны ў бой гэтая часть у бой не уступала адышла раней чым з'явіліся немцы новыя копы былі побач са старымі якія засталіся яшчэ з часоў грамадзянской войны тут ішлі баі з немцамі белапалякамі стракапытаўцамі і балахоўцамі У старых акопах давно цвіў верас, Раслі грыбы, хітрыя грыбовікі хавалі тут ад чужога вока абрэзанае карэнне, каб не паказаць патайных багатых грыбовішчаў. Ля акопаў новых сям там валяліся нерастраляныя боймы патронаў, запалы, гранаты, Міця прыкрыў верасам знойдзеныя боепрыпасы. Ідучы дадому ён думаў паказаць ці не паказаць бацьку газету. Наважыў паказаць, збочыўшы з насыпу, прайшоў спачатку да хлява, схаваў пад страху газеты, а з той, што было ў кішэні, падаўся ў будку. Навіна бацьку не ўзрадавала. Масква далёка, промовіў ён хмуро, а беда вунена блізка ходзіць. За што ты х 11 расстралялі, не ведаеш, А ты ў сям'і не адзін. Калі што якое не памілуюць нікого, А чым яны вінаваты, што табе газеты чытаць хочацца. Бацька паказаў на сясцёр, якія, не разумеючы прычыны спрэчкі, здзіўлена пазіралі на міцю сям'ю загубіць хочаш каб гэта было в астатні раз па лесе всякой дрэні валяецца дык что трэба ўсё ў хату валачыць глядзі міця бацька быў злосны скамячыўшы газеты шпурнуў ей у печь Бацька зноў зачаў гэтую гаворку дзён праз некалькі, калі яны ішлі на старую сядзібу часаць бярвенне. Лесу на зруб ужо бадай, што хапала. Тры ці чатыры ночы ў запар, хаваючыся ад чужых вачэй, птах са старым шнапсам вазілі на яго кані бярвенні з лесу. Лесарубчага білета птах не меў, і дазволу ні ў кого не пытаўся. Чыгунка бяздзейнічала, Пуцейскае начальство ў асобе ранейшага майстра Адамчука сям'ю не высяляла. Нават не было размовы пра гэта, але загад быў не двухсэнсоўны. Берагчы інструмент складзены ў пустой будцы і снегаахоўныя шчыты, некалькі штабялёў якіх стаяла на птахавым участку. Нібы само сабой разумелася, што плата за гэта пражыванне ў казённай будцы. Ты міця не малы і павінен разумець, што ну, час настаў цяжкі, прамою бацька. Можа яно ўсё пераменіцца і нашы як-небудзь прагоняць немцы. Дай Бог хутчэй, ну хіба ж я вораг, Але ж і ў немца сіла, Так што берагчыся трэба. Немцам народу нашага не шкода. Бач колькі пастраляць, Ім абы да чаго прычапіцца. Трэба ўмець жыць, як набяжыць. Тваімі гэтымі газетамі не паможаш, калі танкамі не ўзялі. Вось каб хату паставілі. Уцякаць трэба з гэтай будкі. На чорта служба гэта ды і каму служыць. Міця чуў у словах бацькі праўду, але з ёй не хацелася згаджацца. Бацька найбольш думаў пра сям'ю, пра тое, каб як-небудзь пражыць, Міцеш не мог уявіць сабе, што ўсё застанецца такім, як ёсць. Тады не варта жыць. Такое жыццё было пагідным, ён ужо чуў пра тых расстраляных. Іх пахапалі ў розных вёсках, местачкоўцаў трое і ўсе незнаёмыя. Асабліва страшная недарэчная смерть 11 маладога прыгожага хлапца, спіляці чаткуль родам і міцева маці. Яго ўзялі па дарозе, ішоў у мястэчка дародзічаў. Немцам, відаць, не спадабалася, што быў па-святочнаму апрануты. У новым касцюме туфлях белай вышытай сародцы. Паманілі пальцам комком. Ён падышоў да машыны, яны чаргой з аўтамата. Міце з бацькам штодня ходзяць на новую сядзібу. Вянок за вянком вырастае там зруб, хата падабралася пад вокны, і птаху потай цешыцца ёю. Міце навучыўся часаць бярвення, умея выходзіцца са склюдам, пуцам, фуганкам, долатам. Вечарам ідзе да плоткіна. Газету прачыталі ў трох, лістоўку пераклалі. У ёй гаворыцца, што наступае зіма, а сем'і нямецкіх салдат і афіцераў, якія ваююць на фронте голыя голодныя. У канцы заклік здавацца ў палон чырвонай арміі. Хлопцы паціснулі плячамі. Каму павінны здавацца немцы тут за сотні кіламетраў ад фронту? лістоўка ж тут скінута. Хмурай раніцай паўзбудку да лесу праехала фурманка. Спераду яе важна дыбалі два немцы ў блакітных шынялях з перавешанымі прашы і чорнымі аўтаматамі. Заду панурыўшы галовы з вінтоўкамі на плячах ішлі трое паліцэйскіх. Паліцейскія былі ў звычайным адзенні з белымі нарукаўнымі павязкамі, на якіх чарнела нешта напісанае па-нямецку. З траіх знаёмы адзін Сямён цялеш. Высокі хмуры чалавек да вайны ён працаваў на станцыі грузчыкам. На калёсах стары каваль лейба з тоўстай непаваротлівай жонкай ханай. Яны, цёпла апрануты нібы сабраліся ў дальнюю дарогу Сцяпан выйдзі паглядзі гукнула маці убегшы ў хату з пустым вядром у руках Божа мой Боже што ж гэта робіцца на свеце Міця з бацькам выйшлі на парог доўга стаялі пазіраючы на чорны шлях па якім тэпала шэсць неўклюдных фігур страляць павезлі вярнуўшыся ў хату сказаў бацька Дык чым жа вінаваты хоць гэты лейба Ён жа нікому зла не зрабіў вады не замуціў Усім тое будзе а сямён гэтый Як жа ён паглядзець у вочы лейбу, разам жылі, Мала свалачэй на свеце. Маці плакала, Бацька маўклівы задуменны сядзеў на ўслоне. Міця са сцятымі губамі пабялелым тварам хадзіў па хаце. Праз паўгадзіны, з лесу данеслася аўтаматная чарга і некалькі адзіночных стрэлаў.